kumfuata mtume sala na salamu ziwe juu yake pamoja na kumtii vitu viwili hivyo ni dalili juu ya mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala mahabbatullah mahabbatur rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ta'atuhu وهما الدليل على محبة الله جل وعلا فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى والله جل وعلا نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم kumfuata mtume swala na salamu za juu yake wa ta'atuhu na kumtii mtume swala na salamu za juu yake huma mambo mawili hayo الدليل على محبة الله جل وعلا ni dalili juu ya mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala فمحبه الله في الاسلام ايها الاحبه هي عباده عظيمه kumpenda Allahu jalla wa ala katika Uislamu ni ibada kubwa mno wa min ajalliha na ni katika ibada kubwa wa hiya shu'ur billahi wa بالله wa rajaihi na hizo ni hisia za fungamano la moyo kufungamana na Allahu jalla wa ala na kumwogopa na kutarajia mazuri yaliyopo kwake jambo hili la mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala ni ibada kubwa sana katika Uislamu. Lakini jambo hili baadhi ya ahlul ilmi wamesema ni jambo ambalo yudadu fi qalbi al-abd, lazaliwa katika moyo wa mja, akidhaliwa tu jambo la mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala lipo, na baadhi ya ahlul ilmi wakasema hapana, jambo hili yuktasabu la chuma. Mja lazima kuna mambo ayafanye, achume mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala, akiwemo ibnu Rajab alhambali hanbali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akisema jambo hili yuladu, lazaliwa la mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala, lakini linakuwa biliktisab, kwa mtu kuchuma mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala wakasema baadhi ya as-salaf waliotangulia nyuma man arafa Allah ata'ahu man arafa Allah ata'ahu yoyote mwenye kumjua Allah jalla wa ala ata'ahu anamtii kwa lazima yapatikane maarifa ya kumjua Allah jalla wa ala na ndio akasema أحمد الأنطاكي رحمة الله عليه رحمة واسعة من كان بالله أعرف كان منه أخوف yule ambaye amekuwa kwa Allah ni mwenye maarifa zaidi anamjua mno kana minhu akhwaf anakuwa ni mwenye hofu zaidi wa hakadha qala ibn al-qayyim na hivyo ndivyo alivyosema ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wa kullama kana al-abdu billahi a'lam na kila ambavyo mja amekuwa kwa Allah ni mjuzi zaidi kana lahu akhsha wa adhall mtu huyo kwa Allah amekuwa ni mwenye kumuogopa zaidi na mwenye kudhalilika zaidi kwa Allah wa man kana bihi ajhal na yule ambaye amekuwa kwa Allah ni mjinga, hana maarifa. Kana lahu ajra, amekuwa huyu kwa Allah ni mshupavu zaidi. Kwa hiyo liwe jambo hilo mtu anazaliwa nalo au liwe jambo hilo linachumwa, lakini laongezeka kwa maarifa ya kumjua Allahu jalla waala ala. Mahabbatullahi jalla waala jambo la kumpenda Allah ni jambo linalotakiwa katika dini ya Kiislamu. Vipi waja wasimpende Mola wao Allahu jalla wa ala, ilhali yeye ndiye aliyewaumba na yeye ndiye aliyewaumbia kila kitu na yeye ndiye aliyewapa usikivu na yeye ndiye aliyewapa uoni na yeye ndiye aliyewapa hisia na yeye ndiye aliyewapa ladha na yeye ndiye aliyewapa kila kitu kilichowazunguka. Kwa nini wasimpendee? Ndiyo maana Allahu jalla wa ala introduce kwenye Qur'an, akajielezea ili mimi na wewe kwa kumsoma namna alivyojieleza tuweze kumjua, na badala ya kumjua tuwe tuna mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala. Akajieleza katika namna tofauti kwenye Qur'anul Karim na akasimamisha hujja mbalimbali mbali zilizomo kwenye Qur'an ili mimi na wewe tukinai na tukubali kwamba yeye yupo kila unaposoma Al-Qur'anul Karim utakutana na maneno ya Allah wa min ayatihi wa min ayatihi kisha lazimwaga zile alama zile dalili za kwamba yeye yupo Allahu jalla wa ala anastahiki kujulikana anastahiki kupendwa wa ayatun lahum wa ayatul lahum utakutana nazo aya hizi kwa wingi mno anatoa alama mbalimbali mbali. Allahu jalla wa ala kwangu mimi na wewe, ili tumpende, ili tumjue, ili tukinai, ili tuamini aliyoyazungumza, tusiwe na wasiwasi. Na ndiyo maana mshairi akasema, walillahi fil afaqi ayat, na Allahu jalla wa ala kwenye ulimwengu anazo alama nyingi mno laalla aqallaha huwa ma ilayhi hadaka huenda chache kati ya hizo ndio zile ambazo kwake yeye amekuongoza wewe alkaunu mash'unun bil asrari idha hawalta tafsiran laha a'yaka ulimwengu wa Allahu jalla wa ala umeshehenezwa siri nyingi mno za Allahu jalla wa ala idha hawalta tafsiran laha ayaka, ukitaka tafsiri yake zitakuchosha. Kisha akamwaga mambo mengi akaendelea kuyaeleza ambayo yatakutoa wasiwasi na kukujaza hubu kwa Allahu jalla wa ala. Jambo la mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala ni jambo ambalo Allahu jalla wa ala amelitaka kwa hoja wake liwepo na yeye Allahu Jalla wa Ala akaeleza kwenye Qur'ani yake kwamba watu wakifanya kadha kadha wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin na wao watayapata mapenzi ya Allah fanyeni vizuri hakika Allah anawapenda wenye kufanya vizuri utakutana nazo hizo inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin utakutana nazo hizo inna Allaha yuhibbu almutawakkilin ukisoma Qur'an vizuri cha msingi ni kusomwa Allahu Jalla wa Ala kwenye asma majina yake wa sifati na sifa zake Allahu Jalla wa Ala ukimjua vizuri kwenye majina yake na kwenye sifa zake kwenye zile misingi au kwenye ile misingi walioiweka ahlul ilm ukiwa na maarifa naye wallahi utampenda Allahu Jalla wa ala wallahi utampenda allahu jalla wa ala na utamthamini sana siku zote waswahili tuna maneno tunasema usiyemjua humthamini hivi ndivyo ilivyo waweza ukakutana na mtu pahala ukamtukana ukampiga baadaye utakapokuja kupewa taarifa yule ulomtukana yule ulompiga ni ammi yako ni mjomba wako ni jamaa yako kadha kadha wasikia majuto kwamba pale ulikuwa hujamjua halafu utakuja samahani sijakujua utakuwaje na mapenzi na Allahu jalla wa ala utamthamini vipi Allahu jalla wa ala na yeye amejieleza kwa majina yake na sifa zake ili wewe umjue ukishakumsoma ukamjua naam utamthamini na lazima utakuwa na mapenzi ya Allahu jalla wa ala na ndio maana utaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kitambo chote yuko maka alikuwa akisomesha watu maarifatullahi jalla wa ala akisomesha somo la aqida somo la tauhidi ili watu wamjue Allah jalla wa ala wawe na mapenzi nayo ndugu zangu waislamu يقول أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه anasema lamma da'at alqulubu mahabbata Allah wakati nyoyo za waja zilipodai mapenzi ya kwamba zinampenda Allahu jalla wa ala anzala Allahu laha mihna Allahu jalla wa ala akaziteremshia nyoyo mtihani akaziteremshia mtihani kuzijua kuziangalia kweli nyoyo zinampenda Allahu jalla wa ala nyoyo zilipodai mapenzi basi anzala anzalallahu laha mihna Allah akaziteremshia mtihani wa hiya anasema Abu Suleiman nao mtihani wenyewe kauluhu subhana ni kauli yake subhanahu wa ta'ala aliposema qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni qul sema muhammadi waambie in kuntum tuhibbuna llaha ikiwa nyinyi mwampenda Allah fattabiuni, nifuateni nyinyi Muhammad. Hapa ndipo mapenzi yenu yatakapojulikana kweli mwampenda Allah au hamna mapenzi, mwadai tu. Mapenzi yenu yako wapi? Kwenye maneno Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, Allah akashusha mtihani huo. Kama kweli mna mapenzi, nyoyo za dai za mpenda Allah basi mapenzi yatajulikana kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam fattabi'uni yuhibbukumullah mkifanya hivyo Allah atakupendeni akasema Abu Sulaiman fa qawluhu yuhibbukum qawli yake Allah aliposema yuhibbukum isharatun ila dalili almahabba ndani ya kauli hii dalili ya mapenzi wa thamaratiha na matunda ya mapenzi fadaliluha dalili ya mapenzi ittiba'ur rasuli sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata mtume ukitaka kujua mtu anampenda Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kuwajua watu kweli wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala watizame katika kumfuata mtume watizame katika sunna haya maneno twampenda twampenda uso wake mdawari washinda nuru kamili yasikushughulishe mtazame yuko kwenye sunna mtazame, anamfuata mtume, anajigeza na mtume, kweli yuko kwenye sunna au anasema tu. Huu ndio mtihani ambao Allah ameujua, ameushusha kwa waja wake. Ukitaka kuwajua watu wana mapenzi na mtume, basi Allah akateremsha nyoyo za watu utazijua hapa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi. Tizama tibaa ya watu, utaona hawa wana mapenzi kweli ya kumpenda mtume wanamfuata katika kila lake kwenye maneno kwenye vitendo ukiwaona watu wana maneno tu mapenzi yao ya msimu fulani tu ya siku fulani tu ya muda fulani tu lakini hawana sunna za mtume hata muonekano wa sunna hana hana tibaa ya kumfuata mtume elewa kwamba hapa kwenye mtihani huyo kafeli ndivyo wanavyosema Abu Suleiman Ad-Darani Allah kaleta mtihani huo kauli yake aliposema yuhibbukum kuna ishara katika dalili ya mapenzi na matunda ya mapenzi dalili yake ya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 Fattabiuni. Alhafidh Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, kwenye tafsiri yake akaja na maneno haya alipokuwa akitafsiri aya hii. Nenda kaangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, alkaileta hiyo aya kisha akasema hadhihi alayatu karima aya hii qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni aya hii tukufu hakimatun aya hii ni hakim ni muamuzi yaamua ala kulli man idda'a mahabbata Allah yaamua juu ya kila ambaye amedai mapenzi ya kumpenda Allah walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya kisha ikawa hayuko katika njia ya Muhammad aya hii qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni hakimatun ni yenye kuhukumu huyu ni muamuzi ala kulli man idda'a mahabbata Allah juu ya kila aliyedai mapenzi ya kumpenda Allah walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya lakini akiangaliwa hayuko kwenye ile njia ya Muhammad hayuko kwenye sunna ni maneno tu anadai anampenda Allah jalla wa ala aya hii ya hukumu kati ya huyo fa innahu kadhibun fi da'wahu ibn kathir anasema huyo ni muongo kwenye madai yake hayo kwamba anampenda Allah fi nafsi al ni muongo katika jambo hilo hatta yattabi'a shara al-muhammadi mpaka kwanza afate sheria ya Muhammad bila ya kuongeza kitu wala ya kupunguza kitu mpaka mtu aifuate sheria ya Muhammad, huyu ndio kweli anakuwa yuko katika mapenzi wadina nabawi, na aifuate dini ya mtume fi jamii aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika maneno yake yote na katika vitendo vyake vyote na katika hali zake zote, kama thabata fi sahihi an, an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kama ilivyothibiti katika sahihi kutokana na mtume aliposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun atakayezua katika jambo letu hili jambo ambalo halimo fahuwa raddun hilo jambo larejeshwa kwake halina malipo kwa Allah jalla wa ala kisha akasema ibn kathir walihadha qala na kwa ajili hii ndio maana Allah akasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni nifuateni mimi. Kwa hiyo dini hii inakwenda kwa kufuatwa mtume, na mapenzi ya Allah yanapatikana kwa kufuatwa mtume. Kila ambacho wakifanya katika dini, katika kumwabudu Allahu jalla wa ala, basi lazima uwe una dalili kutoka kwenye kitabu cha Allah na lazima uwe na dalili kutoka katika mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.